En al Joosep, die priester, het om klaargemaak met zijn broers, die priesters, en hulle het die skaapspoort gebou, hulle het dit geheilig in sy dieren ingezet, verder tot bij die toering hang, of wat hulle geheilig het, tot bij die toering hang neel. En naasom het die mannen van je, vrug goed gebou, en daarnaas het Sakir, die sien van Iri, gebou. En die verspoort het die seens van Is, na, gebou, Hulle het dit met balken uitgeleid in sy dieren, sy sluitbalken in sy grendels ingesit. En als hulle het M, Remu, die sien van Ira, die sien van Akos, herstel, en als hulle het Messelam, die sien van Ber, Gea, die sien van Nesisbal, herstel, en als hulle het Sadok, die sien van Baana, herstel. En als hulle het die tekoeëte herstel, maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die dienst van hulle Heere nie. In die ou poort het Jojada, die sien van Paas, Och, in Meselam, die sien van Besodja, herstel, hulle het dit met balke uitgelee en sy dieren en sy sluitbalke en sy grendels ingesit. En naas hulle het Melja, die Geuniet, en die Jaden, die Meronwetiet, die mannen van Gebeon en Mispa, herstel bij die zetel van die gouverneur van die gebied wees van die Eervraat. Naas hom het Ezeel, die sien van Aria, van die Goudsmere, herstel, en Asoma het haar Neo, een lid van die Salfmingers, herstel, en hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot bij die Breemier. En as hulle het Revia, die sien van haar, oberste van die halve distrik Jerusalem, herstel. En as hulle het Jethia, die sien van Arumaf, herstel, tegen sy huis, en Asoma het Hattes, die sien van Asabn, ja, herstel. Het tweede stuk het Malka, die sien van Arem, en Asip, die sien van Paat Moab, herstel, ook die Bakundurim. En Nasom het Salem, die sien van Ales, oeweste van die halve distrik Jerusalem, herstel, hij met zijn dochters. Die dalpoort het Hanen in die inwoners van Sanuag herstel, hulle het dit opgebouw in sy dieren, sy sluitpelke en sy grendels ingezet, ook duisend al aan die meer tot bij die aspoort. In die aspoort het Malka, die sien van Legab, overste van die distrik Betakrim, herstel, hij het het opgebouw in sy dieren, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. In die fonteinpoort het Salem, die sien van Kolhos, overste van die distrik Mispa, herstel, hij het het opgebouw in dit oordek, en hij het sy dieren, sy sluitbalke en sy grendels ingesit, op die meer van die dam van die waterleiding bij die koningse tuin, en tot bij die trappe wat van die Davidstad afloop. Nom het Neemo, die sien van Asba, overste van die halve district Bitser, tot teenoor die Davidsgrafte herstel en tot bij die kunstig aangelegde dam en tot bij die huis van die helde. Nom het die Levite, Rehem, die sien van Bani, herstel, nasom het Asbeo, die overste van die halve district Kela, vir sy district herstel. Nom het hulle broers, Beewaar, die sien van A, nadat, die overste van die anderhalve distrik Kela, herstel. En na som het Eser, die sien van Je, Se, die overste van Mispa, het tweede stuk herstel teenoor die opgang na die wapenhuis, die winkelhaak. Na met Barre, die sien van Espe, het tweede stuk ijverig herstel, van die winkelhaak af tot bij die huisdeer van die hoepriester Aliasip. Na met M, Remu, die sien van Irak die sien van Akos, het tweede stuk herstel, van die huisdeer van Aljosep af tot bij die eind van Aljosepse huis. In Lom met die priesters, die mannen van die Jordaanstreek, herstel. Lom met Benjamin en Asep teen oor hulle huis herstel, Lom het Asrea, die sien van Ma, Es, Ja, die sien van Anmio, langs sy huis herstel. Lom met Ben Nee, die sien van A, nadat, het tweede stuk herstel, van die huis van Azria af tot bij die winkelhaak en tot bij die hoek. Palal, die sien van Isaë, ten oor die winkelhaak en die boonste toering wat uit die huis van die koning uitsteek, bij die voorhof van bewaking, noem Betia, die sien van Paros. En die tempelbediendes het gewoon op die hevel tot ten oor die waterpoort, ten die ooste, en die toering wat uitsteek. Noem het die tekoljete het tweede stuk herstel, van ten oor die groot toering af wat uitsteek, tot bij de Jevelmuur. Ook aan die perdepoort het die priesters herstel, elkeen teenoor sy huis. Daarnaas het Sadok, die sien van Immer, teenoor sy huis herstel, en om het Simea, die sien van Sagmea, die bewaker van die oospoort, herstel. Noem het aan Mea, die sien van Sel, Mea, en Anen, die zesde sien van Salaf, het tweede stuk herstel. Daarnaas het Meselam, die sien van Ber, Gio, teenoor sy kamer herstel. Non met Malka, lid van die goudsmede, herstel tot bij die huis van die tempelbediendes en die koopmans, teenoor die wachtpoort en tot bij die boekkamer op die hoek. En tussen die boekkamer op die hoek en die skaapspoort het die goudsmede en die koopmans herstel.